Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, jazakumullah hajr. Za šeh Jusufa pitanje, ne mogu se oženiti, nije sudbina nikako, Allah najbolje zna zašto. Pa da li ja mogu samo e, zadovoljavati se tako da bih se time e, zaštitio od bluda, a velike nagone imam, pa mi recite da li je hajr E, samo zadovoljavanje e, nekada e, neka vas Allah Želešanuhu nagradi šetan prilazi čovjeku različitim putevima kako bi ga udalio od onoga sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Ovdje je pitanje da nije u stanju da se oženi naprotiv, treba sve preduzeti da budeš u braku i onome što ti je upravo potreba i da preduzmeš i moliš Allaha subhanahu wa ta'ala da, či, da u tom Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan i naređuje wa ankihul ajama minkum wa salihine min ibadikum ženite, znači oni među vama koji su odabrani dobri tako da čovjek koji se Allahu preda inša Allahu ta'ala jelle še'nu će mu dati izlaz ومن يتك الله je Allahu مخرجا i savjetujem svakom mladiću i djevojci i svakom čovjeku da ne pravi ne stavi strast u da ne bude strast prvo u životu i mnogi često budu ti koji su podređeni strastvenim nagon, nagonima i na takav način postaju robovi toga veljadu billah a čovjek se mora iznići iznad toga i strast pojmiti onako kako Allah subhanahu wa ta'ala ostavio, a nikako da bude podređen tome, jer Allah subhanahu wa ta'ala dao je izlaz čovjeku da ne bude upravo rob materijalnog svijeta.